เดินไปในทุกสารทิศทาง ลองผิดลองถูกแล้วพินิจตาม แม้ทางสิทธิ์เดินเราจะแสนไกลแต่กูคงไม่เลือกที่จะแขวนใหม่แม้ทางข้างหน้า มันจะลำบากแล้วต่อนข้างหน้ามันจะมีคำสาปกูจะเป็นไหนแนะกูคงไม่หยุดเดินกูจะไม่กระดากูกูไม่หยุดเมื่อเนี่ยน้อยคนที่จะเข้าใจมึงมาใกล้กูจะทำให้มึงเข้าใจแบบก่อนที่กูด้บันเลงถ้ามึงไม่เข้าใจอย่ามาทับกันเองบทเพลงที่กูได้เขียนมันยังคงมีความหมายและเป็นที่กูทำหนักไม่วางขายเพีงรับมันอยู่ สันดานมึงเปิดเพลงกูแล้วมึงก็ฟังตามหกสิบหกเยี่ย Fuck your s